kuva igihe isaha imwe n'igice kugeza igihe isaha zibiri n'igice z'ijoro ni ikiganiro rero kibaha akaryo mwebwe mudukurikira canke mwaba mwaradukurikiye mu ndwi yose kugira ngo mugire icyo mushikiriza ku makuru tuba twarabashikirije muri iyo ndwi aha tukibutsa tukibukanya ko nk'uko mwama mwabikoze ko umwe wese ashikiriza icyiyumviro ciwe mu rupasoni nk'uko twama twabibashikirije ugiye kuremesha kino kiganiro ni Placide niyo mungere mu buhinga bw'ivyuma hari Erika Dogo mu kanya naho nkuko musanzwe muyimenyereye tubacira ku mayange amwe amwe mu makuru twagiye turabashikiriza dusubiye kubaha ikaze tudatebye reka tutangure kubashikiriza amakuru amwe amwe twabashikirije muri ino ndwi turiko turarangiza indwi twatanguye ku igenekerezo rya kabiri ndamukiza aho duhereye nko ku makuru mwumvise uno munsi ko ariho abarundi bahimbaza ku nshuro igira mirongo ibiri na kane bibuka urupfu rw'umu wahoze arongoye igihugu cy'uburundi sipiriyano ntajyamira bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya bujumbura bakaba basaba leta ko yokora ibishoboka kugira ngo ibijyanye n'iby'urupfu rwa perezida sipiyeni aryamira bibone kujya ahabona gutyo abo banyagihugu bakaba bafite amakenga y'uko imyaka mirongo ibiri n'ine imaze guhera urwo rupfu urubaye ko ibyiwe bishobora kuba nk'akamizwe n'ingoma Ayo urubanza rw'abishe wahoze arongoye umukuru arongoye uburundi umukuru w'igihugu Cyprien ntajyamira ko rwari rukwiye gukurikiranwa na leta y'u Burundi ivyo navyo bikaba bivugwa n'uwahoze arongoye uburundi Sylvestre ntibantunganya akaba yaranagendanye na Cyprien ntajyamira kubwiwe ngo ukuri gukwiye kuja ahabona mu bijyanye naho n'umutekano hari umugabo azwi ku izina rya ndorera Xavier wo ku mutumba wa Gwibikara muri komine busoni mu ntara ya kirundo yaraye abana biwe batatu hari muri iri joro ryakeye imbere y'uko nawe nyine yiyahura nk'uko bishyikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u abana babiri biwe umwe w'imyaka umunani undi w'imyaka itandatu akaba yabishe akoresheje isuka ku gihe wa gatatu afise umwaka umwe n'amezi atanu yamwishe abanje kumumanika n'umugozi mu gipolisi bakaba bavuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo bamenye icyatumye akora ayo mabi bujanye n'umutekano kandi mwaravyumvise ko abana batatu bahitanywe n'umuyaga nkuba hari ku munsi wa gatatu muri zone ya kanyosha naha mu gisagara ca bujumbura byongeye ngo iryo shirahamwe riri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro minir bashir arongoye interpetrol akaba muri iryo keta asaba abishoboye gutorera inyishu icyo kibazo mu ishyirahamwe paseme bakavuga ko ikena ry'amafaranga y'agaciro ari ukuri mu burundu urongoye paseme akavuga ko kuva interpetrole eh, ironka iryo soko byagaragara ko icyo kibazo kizoshobora kwibonekeza kubera ko uwo mugambi utwara wo mu mamashine atanga umuyaga nkuba utwara uburyo butari buke mu bijyanye naho n'igitoro ngo ubukene bw'igitoro bwo mu bwoko buco mu bwoko bwa esanse kimaze iminsi kibonekeza mu gisagara cya bujumbura ngo ubwo bukene burashobora guhera mu mpera zino ndwije nabyo bikaba byashyikirijwe na leonidas sindayigaya avugira ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka aho yamenyesheje ko iryo kena ryaturutse ku ihimbazo ry'umunsi mukuru wa pasika akaba yamenyesheje kandi ko bagiye gutunganya ibibanza by'ububiko bw'intega bizoza mu bitoro kugira ngo bashobore gutora umuturama kuri izo ngorane zikunze kwibonekeza mu bijyanye no kwinonora imitsi n'umutekano kandi ikarashishi rikorwa mu migwi abantu bitwaje ibihiri ngo kuva ubu ngo birabujije amabarabara yose yo mu makomine agize intara ya bururi imbere y'isaha cumi na zibiri z'agatondo n'inyuma y'izo saha cumi na zibiri z'umugoroba christian nkurunziza buramatari w'intara ya bururi yafashe iyo ngingo akavuga ko ari ku neza y'abatuye muri iyo ntara arongoye nayo makoraniro kaminuza yugwaruka ngo afitiye akamaro kanini ugwaruka na cyane cyane mu kumenya kahise k'igihugu ibyo nabyo bikaba byavuzwe n'urwaruka hari ku munsi wa kabiri aho hatanguzwa abanyagihugu baba hafi y'aho radiyo isanganiro yagendeye muri karitsiye ya kibenga ahaboneka bikaboneka ko ibinyabuzima biri muri icyo kibanza bigeramiwe harimo n'imvubu ngo zitakironka aho zirisha bakaba basaba abajejwe gukingira ibidukikije ko bukora ibishoboka kugira ngo inyubakwa nk'izo zibandanya zubakwa gushika hafi mu mazi y'ikiyaga kugira ngo zihagarare nahongo igiturire nicyo gituma amatongo yo ku kiyaga c'imbo hamwe nako yo mu kiyaya c'imbo hamwe n'ayegereye ikiyaga tanganyika ngo agumatangwa ngo bayubakemwo ivyo navyo bikaba vyavuzwe n'urongoye ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo parsem n'inyuma yaho abategetsi batandukanye berekanye amakenga kwitangwa ry'amatongo mu kiyaya cimbo nayo ku bavuga ko hotunganywa umwiherero ku bijanye n'ikibazo c'amatongo Faustin Ndikumana abazwa nuko n'ivyavuye mu yindi myiherero bitigeze bishigwa mu ngiro kuba bishikanaho imvubu ikagira urugendo rutari ruto ivuye mu kiyaga cya tanganyika ngo ntibisanzwe nk'uko bivugwa n'umwigisha muri kaminuza nta ntakimazi ko kuva kera izo mvubu zamye zisohoka kurondera aho zirisha mu ijoro bukeye zigasubira mu mazi ibyo akaba yabishikirije eh, naho ibyo naho murantunga ngo nayo iyo bishitse imvubu imwe igashika kure nko ku kilometero kimwe canke kirenga ngo iba yazimiye muri icyo gihe ngo abajejwe ibidukikije bo kwihutira kuyisubiza mu kiyaga Tanganyika mu bijanye nabo n'uburimyi ngo amatoni agera ku bihumbi icyenda y'icayi ngo niyo ihinguriro eh, rya uh, OTB ryadandaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urongoye iryo hingurira akaba yabishikirije mu kiganiro ku bamenyeshamakuru muri nundwi turi ko turarangiza co gushikiriza ivyo igihe yariko arashikiriza ico iryo shirahamwe utebe ryaranguye mu mwaka uheze Jacques Bigirimana akaba yasiguye ko atamurimyi yatanguye atamurimyi nako yatanguye umurima w'icyayi atabifashijwemo na otebe ayo namwe muri amwe twagiye turabashikiriza hari n'ayandi tutashoboye kubashikiriza namwe mushobora kugaruka ko mu kanya nca umurongo kugira ngo mushobore kwakura mugaruke nako mugire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 numva umenga ntibabivuga ko rumwe u rwanda n'uburundi yego u rwanda ruvuga yuko base gucancisha abana nobe no kwandikwa mu mpunzi yego mu buhinga bwa none e, ariko bageze mu burundi naho abarundi be n'abandi bo muri bo kwa nyine bavuga yuko baje bahunga uko baba batwara mu gisirikare yego umenga bifite intumbero ya politiki urahiga icyo ufata uwupfuga ukuri n'uwupfuga utaruka urukabura kuri wewe uhanura iki izo mpande zibiri ga mbonihankuwe izo mpande zibiri yego ni uko zoraba zikavugisha ukuri mu byo abo bayoboke kuko bava no muri congo bavuga ko banse ibyo gucanjwa hmm. no gusasuka mhm. bageze mu rwanda bashika bavuga ibyo nyine hmm. bavuga n'ibyo aba ababahindaro bavuga umenga hamwe abari mu burundi bavuga ukwabo Hmm. abandi bari mu rwanda baze benyine nabo bagaca bavuga ukwabo ugaca umengati bamwe kandi ukwemera kwabo bavuga ko ari kumwe yego mbona ihanywa ino munsi abo bayoboke baze biya barashyitse mu mihana nka wewe uciye ujya hagati wohanura gute cyo nohanura nohanura ubwa mbere kubahiriza amategeko mhm. uno munsi ngira ngo wari wacerewe sa uno munsi ngira wari wacerewe ego nacyo ariko rero ego ntagomba mvuge ku nyamukuru ego izo nkuru zibaba zifite ibintu byasize ubuzima mu masanganya yagiye araba yego Eh, mpereye kuri iryo sanganya ryo mu kanyosha abantu abana baguye kuba bishwe n'umuyaga nkuba yego ahubwo ababijejwe no kuri seni hmm. biraba yongera ko ikindi kiringo cy'iminsi ibiri hanyuma batuma abategetsi kubitangaza hmm. kuko twebwe twaramenyereye umuhamagaro w'abatware yego bo babakozeho amakubijyanye n'abajya abayoboke bazebiya nabo hmm. imvugo yabo jewe ntinyohera cyane kuko mu rwanda kuva muri congo imvugo imvugo iyahiga munwanyi imvugo iyahe imvugo kubabaza neza yego ariko leta umenga nayo nyene mu itangazo yasohoye ku bijyanye n'abo nyene umenga yavuze nk'ibyo nk'ibyo nyene nubwira uvuge ko ata amatohoza baba baragize eh? alo aciye agenda kumbure umunywanya atashoboye kwidondora ariko akaba yatubwiye ko ari mu bugarama bwa rumonge alo mwiriwe cyane mwiriwe tuvugana nande mu rwanda kuko harabaye intambara nyinshi hmm. kugira uwakoze icyaha ahanwe ahanwe kabisa uko uwagira ahanwe yiraye yere none gamerike ego ubwo rubanza n'urubanza ruhuza kumbure ibihugu birenga kimwe urumva harimo ubwo hamaze kuja mu Rwanda harimo Burundi wewe kuri wewe ayo matohoza yabera ku ruhande urubu yemeza ko eh, nicyo gituma turi ko turashima kweri hariho mu ibugarama bwa rumonge hari uwo utashimye kwivuga izina yavuze ati bobo ntibabimenya atabatware ntibarararitse aho iwanyu barararitse yo rwose barabimenya abantu kweri kuva bimanitswe baciye batangura kuza baraja kwiraba gushika n'uno munsi bahejeje basha bimeze neza cyane rwose nta rudukosa bagiye barabona muri izo ntonde ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Yego eh, tuvugana nande? Ndikumana. Ndikumana atumbereye. Gira agatelefone kaciye kamugora avuze izina gusa ko ari Ndikumana ariko wa turacyasigaranye akanya katari gato ko atawundi ni kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyari kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu dufise kandi na mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu alo nibareke kumwiruka inyuma bazi bavuye mu burundi mm. no mu burundi hariho n'amasengesho bosenga kabisa uti mwebwe bakaza aho iwanyu muriteguye kubakira neza eh, bubaka igihugu cyabo mm. eh. urakeneye cyane fisito ngaho mayo y'umugira ijoro ryiza halo aciye ava ku murongo igihe isaha zibiri n'iminota mirongo nako cumi n'ibiri alo alo nawe nyine ngira ngo audio telefone turi ko turabagora ariko dusabe ko atanu umwe yogira bimwe bita ngo kubipa ariko agahamagara kuri izo nimero turi ko turababwira twabamenye alo mwiriwe cyane tuvugana nande ego aciye ngira agatelefone gaciye kamugora aho yariko aravuga ko ashima kubona ashimira umukuru w'igihugu kubona ibiciro by'ifumbire byaragabanutse alo alo ngira ngo aciye ava ku murongo igihe isaha zibiri n'iminota icumi n'itanu alo nawe nyine aciye agenda ntiyari ko aridondora neza ngo tumwumva alo imwaro felix n'amahoro ndagenda agatelefone ntikamukundingira ngo ibiriye ntibiriko biraborohereza ntawe abavuga ngo ni ubukene bw'amayinite kumbure kuri bose ariko ngira nikirera alo n'ubyo ntibikunze ariko mubandanye turacasigaranye iminota igera kuri cumi n'itatu kugira ngo namwe ushobore kugira icyo muterereye mu kiganiro gira icyo ushikirije ni ku isanganiro mubandanya mukurikirana halo mutwe kure kuri mirongo ibiri na kabiri ubusa ndabona uciye mwiriwe cyane ntituvugana nande yari umuntu wari karasaba ko yo kwandika ubutumwa ariko kubera tutari ko turakoresha ubutumwa ni ukuri tumwihanganire claude ntibikunda alo igihe cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'icyenda alo alo mboni duga ku ijambo jiro rero ari nawe jerome nawe nyine agatelefoni ntikamukundiye ariko byari karagaruka ku bijyanye n'urwaruka alo tuvugana nani munyabiraba yoca arekugwa